for passema gioio en collectivo. Al la multae genae circunstanzoi de la vivo, appartenas, che tiom da homoi submetigas alla samai passioi. Ja egalas al attacco, alla mem sentata unicetso, se la propra gusto pri musico ne estas tiel exclusiva, au se la naibaroi veturas alla samai voyaggio celoi. Cai tiel oni audas sin diri frasoin, kiel Ciam la music pando estis ancora unetiom conata, tiam la concertoi donis pli da plesuro. Au, ciam ni travoyagis Islandon, tiu lando ancora ne estis tro visitata. Sed estas ne nur la afflicto, che oni estas nur unu inter multai, cae cio forprenas la plesuron pri favoratai aferoi. Ciel psicologo el Londono scribas en faca giornalo, la plesuro pri io bela paligias generale pli rapide se homoi condividas tiun plesuron cun aliai homoi. En la collectivo, evidente, aperas sento de satigio. Gis nun la psicologia esplorado concentrigis pri la senperai efficoi ciui resultas el hedonismai grupae spertoi. Tiel exemple psicologino montris che cioccolado pli bon gustas se gi estas giue consumata de plurai homoi cune. Se la sensoi de plurai homoi estas directatai alla sama stimulo, tio supposeble fortigas la sentata in gioio in pritio. Mangiato en restauratio, au la visito de concerto, do en bona cun estado, donas pli grandan plesuron ol en solezzo. Sed kiel longe la giuo dauras, se esperto estas ripetata, pritio gis nun mancis studagioi. La londonai esploristoi argumentas che pli fortigas la impresso priorutino, se plurai homoi directas sian attenton alla sama afero. Lascio pritio, che aliai homoi en la sama momento rigardas la sama in bildoin, au che ili frandas la sama in cioccolada in bombonoin, igas la impression pri la ripeto cogne pli forta, cae tie pli insista. Cae tio causas, che sento de satigio alvenas pli rapide. La psicologoi esploris la efficon en plurai unuopai experimentoi, ce ciui la test personoi mangis tolciajoin, au rigardis bildoin, au auscultis la saman musicon la efico restis la sama. Donne estas besonata la enuiginta visaggio de conatulo por perdi la entusiasmon pri ripetata plesuro. El tio laula psicologoi resultas la signifo por la ciutago de la studaggio. En la epoco de sociai comuniciloi nome pli cae pli da homoi vidas la sama in bildoin spectas la sama in filmoin au auscultas la sama in canzonoin ca ili ancaus cias che ili condividas la en cun aliai homoi ni ai resultoi versaine montras che aperas spezzo de tedigio scribas la psicologo por eviti tion homoi devas ciam serciadi pri nova espertoi kai novai productoi kies al logo tamen mal crescas, ecte ciam aliai homoi interesigas pri la sama afero. Sed, sen strecia cun estado, cun aliai homoi, ja conducas al plei diversae situazioi, en kiwi oni ne nur concentricias pri unu comuna afero, cae tial la dagero pri tedigio appenau aperas.